E allora quando sono le 17, due minuti, benvenuti e benvenute a tutti e tutte a questa trasmissione molto importante, un saluto che va oltre le frontiere, questa volta il nostro saluto va oltre che a Roma, all'Italia, all'Europa anche, dall'altra parte dell'oceano, allora un saluto in particolare también a lo che stanno escuchando desde Radio Curruf i Radio Placeres. Sí, Ángel ah, Radio Primero de Mayo. Y Radio Primero de Mayo, que se junta claramente. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una transmisión que será un poco en español, en castellano, un poco en italiano aguantarán paciencia, pero hay para todos y todas. Y claramente eso lo vamos a hacer en, en ese día, eh, el 10 de diciembre, Día por los, Derechos Humanos, en que sentimos la necesidad de focalizar también en lo que son los derechos y la libertad de los presos políticos mapuche y los presos políticos de la revuelta del 18, eh, que empezó el, 18, el 18 de Eh, de octubre del año pasado. Así que tendremos muchas voces que hablarán de eso, nosotros seremos el medio de, para amplificarla y eso nos no dà mucho gusto, mucho placer. Eh, quindi appunto come immaginerete sarà una trasmissione che faremo un po' in italiano, un po' in spagnolo, avrete un po' di pazienza, ma tanti saranno i contributi che porteremo, le voci che ci parleranno appunto dei prigionieri mapuche, e, eh, dei eh, politici mapuche, dei prigionieri politici della rivolta in Cile che iniziata appunto il 18 ottobre dello scorso anno. Avrete un po' di pazienza, ma ci sarà materiale per tutti, tutto più o meno verrà tradotto in una lingua o nell'altra. Mari Mari Pupegni, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Bienvenida y bienvenido entonces a este especial, esta transmisión especial eh, de, de Roma per il mondo, da Valparaíso per il mondo, da Gualmapo per il mondo. En em, eh, esta jornada eh, un, saco de di interviste, <laughs> entrevistas. interviste. Eh, eh a hablar con una abogada de, del caso de Mapuche, Mapuche, por el gobierno eh, del sur, parleremo em, con Marcelo Garay, con La Crespa y con Petico. Sì, chiaramente sono voci che avete conosciuto nel, quando all'inizio della rivolta appunto eh, chiamavamo loro per farci narrare quello che succedeva nelle piazze. Junto con noi, entonces estarán un poco de voces di Marcelo Garay, di Petico e di. Eh, Seremos cuatro eh, sí, otra compañera, bueno, actividad que, es una abogada muy importante que está seguendo el caso de Facundo, más que insomma quello di eh, caso de, los presos políticos en general y cómo se está poniendo en relación a la nueva constitución la cuestión de los eh, pueblos ancestrales. y bueno, son voces que ya conocieron por haber estado en, esa, en la primera transmisión que seguimos, la revuelta, fueron las voces que nos acompañaron para explicar qué estaba pasando en las calles de Chile, de todo el país. saludamos a la Red Internacional en Defensa del Pueblo mapuche que adesso están ascoltando questa trasmissione speciale e eh, eh, grazie per tutto il Newen in esta parte del mondo. Insieme a questo saluto, insomma, vogliamo salutare tutti e tutte coloro che in questi mesi ci hanno accompagnato a seguire non solo quello che succedeva nelle piazze, ma anche quello che è stato il lavoro di un popolo che svegliandosi ha rivisto anche la propria relazione con le popolazioni ancestrali. Así que un gran abrazo y vamos a empezar primero con una de las, eh, también porque eh, seguramente acá en Europa, una de las cosas que durante la, la la revuelta se hizo eh, internacional fue seguramente lo que fue eh, el trabajo de las tesis, que eh, fue un digamos, sí, una, canción, no sé, cómo le dicen allá, una uh, canción que, que, dio la vuelta del mundo. Allá cada mujer metió su experiencia, su vivir, porque es un ligame que tenemos las mujeres del mundo, así, que vamos a poner esto así para recordar cuánto tiempo pasó de que descubrimos esa canción y tantos meses fueron de lucha y resistencia de estos pueblos. Así que le metemos un ratito para que escuchen una versión radio de lo que ha estado mucho del fomento y de lo que estaba pasando en las calles y era uno de los temas de lo tanto que el pueblo de Chile ha enfrentado en estos meses. insomma sicuramente è stato un, così, un inno importante per quella che è stata la, così, la, la politica che riguarda le donne, un, un, coro che si è potuto moltiplicare nei collettivi di donne. Entonces, antes de empezar con el primer colegamiento, eh, otra vez vamos a saludarlo, compañero o compañera compañeras de la Red Internacional del Pueblo Mapu en Defensa del Pueblo Mapuche. Eh, cinco minutos para explicarle quién somos. Somos una red internacional a nivel europeo. hay unos colectivos en varios países europeos y todo tenemos como blanco de eh, comunicar e informar sobre la resistencia del pueblo mapuche y eh, sobre todo de la persecución que, eh, de la represión que lo oprime y además que informar también crear una red en el sentido que nosotros también viajamos en territorios para tener contacto y relaciones con el, el mismo territorio que es que nos da un sentido verdadero de lo que estamos haciendo. Eh, en Italia, en el último año, han crecido mucho los colectivos porque hay claramente cuestiones que no son, eh, que son atadas. Eh, lo primero que me viene de nombrar es la familia Benetton, con su mano manchada de sangre, es a un lado el otro del planeta, porque si bien seguramente en el Wolmapu pues, son uno de los más grandes terratenientes y son seguramente uno de los que son más eh, eh, así eh, atado atados con los que son los poderes institucionales, hay seguramente tantísimos empresarios internacionales que, tienen sus manos sobre el, el, el, y es nuestra responsabilidad saber leer quién son estos enemigos del pueblo. Eh, Benetton igual aquí eh, tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado y en lo que está pasando en los últimos meses. Así que esto es un poquito y, de manera muy sintética el trabajo de la red internacional del pueblo mapuche. ¿De qué ha surgido esta emergencia sanitaria? Seguramente nuestro trabajo eh, se ha puesto tristemente más virtual, en eso tratamos de acompañar la lucha de lo, eh, bueno, claramente de acompañar la lucha de los presos políticos de la revuelta, una revuelta que seguimos eh, sin parar desde su primer día y que hicimos nuestras con tanta causa que han llevado, eh, que ha llevado el pueblo eh, frente a lo que es, por ejemplo, la la visión de la vida digna de la persona frente a un sistema capitalista que eh, seguramente en Chile eh, va experimentando sus eh, peores caras, pero seguramente es un sistema que todos con su diferencia vamos enfrentando día a día. yo no sé, Víctor, si tú crees que tenemos un tiempito también para, antes de llamar, nuestro compañero Marcelo Garay, un compañero, un fotógrafo, que nos acompañó, como decía, fue el la voz eh, más grande que escuchamos y que llamamos en los primeros, las primeras semanas de la revuelta y que nos, nos ayudó mucho a entender lo que estaba pasando, la, la, magnitud de ese despertar de un pueblo. Em, así que en un ratito vamos a volver a llamarlo. ¿Qué crees tú? Tenemos una musiquita, pa, pa creo, para hacer así, porque Sí, sí. De tu banda, quizá, porque aquí el compañero eh, también. No, ser una otra música penso. E eh, a tu tele radio radio Que eso están ascoltando. saludamos a Radio Curruf De Gualmapu Que adesso están eh, ascoltando esta transmisión especial eh, A Eh, Radio Primero de Mayo, Radio Placeres y Radio Onda Rosa. Vamos a a Alito Celis con la canción Catrileo. ¿Te parece? chiaramente immagino Volumen 1. Hombre con experiencia en radio. Siempre ha sido cultivador de la música latinoamericana. Aquí cuenta una de las tantas historias de terrorismo de Estado en contra del pueblo mapuche. ¿Cómo no mencionar la contradicción entre lo que señalan los medios masivos y el testimonio de un compañero caído? Escucha Salito Celis y el tema Catrileo. O sea, una que se hizo como Mapuche, un gobierno, una declaración no una declaración hecha personal de igual que en dictadura. igual que Bachelet está torturando igual que en dictadura. Bachelet está torturando igual que de metal. Mi corazón lleva ritmo de estero, de galope de revolución. Es un cultrón que nadie va a callar. los bosques heridos del sur, hombres de verde que siempre disparan, maltratan y matan a nuestro ancestral, defienden los bienes de quien pague más. Y tu historia olvidarán, pero no si yo no quiero, y por siempre así gritar. Matías Catrileo. Muchos abusos dentro del país quedan oculto detrás de noticias. De Win Arauco y tanto lugar, defienden a gritos por su dignidad. Igual a la oreja humana. Bueno, entonces estamos al teléfono con la primera voz que va a participar en esa transmisión internacional que me hace muy feliz. Entonces, estamos al teléfono con Marcelo Garay. Marcelo, bienvenido, gracias. Hola Marta, ¿cómo estás? Gusto de oírte, saludar a todos allí, a los compañeros de Radio Rosa por, por, este compromiso que han asumido desde, desde siempre en realidad. Bueno, tú fuiste una de las primeras voces que nos ayudó a leer lo que, que estaba explotando. Eh, me acuerdo así que eh, tú también estaba eh, maravillado de esta explosión después de los estudiantes que saltaron los tornillos del, del metro, de, de la, digamos, explosión que se estaba llevando atrás. tú fuiste la voz que nos acompañó día a día, semana a semana, a contarnos lo que estaba pasando. así que ahora lo que te voy a preguntar, tú sabes, hoy estamos enfocados más en lo que son los presos y las presas políticas mapuches de la revuelta, pero también, entonces, en relación a estos presos, eh, así me gustaría saber un poco cómo ves que está siguiendo las cosas, cómo están acompañando, después tendremos también compañera que nos explicará más el trabajo de la, eh, de la coordinadora 18, hablaremos con Petico por su transmisión en la radio primero de mayo, pero seguramente tú nos ayudaste a dar una lectura de la importancia del hecho que estas personas que terminaban reprimidas de manera extremadamente violenta y que terminaban en la cárcel, cosa que quizá nunca había pensado le hubiera pasado en la vida, eh, estaban acompañados también en las cárceles en su percurso para entender la importancia de ser un, preso político. Entonces, no sé si tú quieres comentar un poco en eso, después, claro, tienes la libertad de contarnos lo que quiera, tú sabes acá eh, dejamos siempre la libertad a todos, así que si quieren poco contarnos de eso. Sí, no, eh, me parece pertinente porque precisamente hoy, a más de un año de la revuelta, eh, la lucha en las calles fundamentalmente, la lucha en los territorios, está concentrada en una, una exigencia suprema, diría yo, que tiene que ver con la libertad de las y los prisioneros políticos de la revuelta, bueno, eh, históricamente ha sido la exigencia de libertad de los peñas, también presos políticos mapuche y los presos políticos históricos, que son varios también compañeros que fueron aquellos que, aún eh, pagan ese costo con dignidad, por cierto, eh, por haber combatido la dictadura. Y claro, hoy está concentrado en eso y, las expresiones de lucha, de solidaridad, se han manifestado no solo en, Santiago, en todos los rincones del país y, me, cerraría esta primera, este primer comentario con un tremendo abrazo eh, y creo representará mucho un respeto, una admiración por, por, el coraje, por, la, por el amor, la entrega de cada uno de esos muchachos y muchachas que hoy están al interior de las cárceles por, por haber salido a las calles a luchar. Sí, claro. Y, mi abrazo, nuestro abrazo va con el tuyo. Y, sí, seguramente eh, aquí es muy difícil imaginar que eh, ellos fueron recogidos de los presos históricos, creo, ¿no? Y así que no fueron solo ni tampoco porque encontraron el trabajo que esos compas están haciendo en las cárceles, ¿no? Y además creo que eh, otra cosa que aquí es muy difícil entender, que la ley chilena prevé una eh, una suma de años como prisión preventiva extremadamente alta. ¿No? Y eso también hace de manera que eh, es muy importante, creo, tener un acompañamiento también en la, en la, adentro de la durante la detención. Cierto, eso se ha manifestado no solo con la solidaridad de las distintas organizaciones de familiares o amigos que se han agrupado en distintas instancias, ¿no? en diferentes instancias, sino también en cómo eh, el pueblo a nivel territorial, también en calle más esta simbología que, adquirió Plaza eh, Plaza Dignidad, ahora ya siempre más cerca del Palacio de Gobierno, eh, donde está la, gerencia general de este país y, el que dice ser presidente, ¿no? ha sido también fundamental para apoyar a los familiares, para apoyar, para, para hacer sentir a, a, los compañeros y compañeras que están eh, en prisión o aquellos que están también con medidas cautelares, ya sea eh, arresto domiciliario, distinta, o los mismos, los mismos eh, menores de edad que están en centros del Sename, que son centros de tortura mm. prácticamente el infierno, como lo llamamos por ahí en, la Vía Francia, en, una consigna. ellos también han, podido sentir eso, particularmente porque seguimos todo este, este asunto de la pandemia, ¿no? y la pandemia también fue, sirvió de pretexto para que el Estado redoblara el castigo estatal que quiere dar, comillas, ¿no? desde la óptica del enemigo, ¿no? Eh, el, castigo que que quiere dar con la suspensión de las visitas, eh, el aislamiento, que también ha significado un doble un doble esfuerzo, una doble tarea para cada uno de los compañeros y compañeras de mantenerse en pie, mantenerse dignos, eh, a sabiendas de que la razón por la cual ellos están hoy en prisión tiene que ver con una decisión individual y colectiva de, asumir esta lucha eh, a pesar de, de esas consecuencias. Sí, otra, sí, me imagino que eh, e, eso es muy fuerte y otra pregunta que me gustaría hacerte es, también cómo ves tú que ha cambiado, eh, bueno, me imagino que que, hubo un cambio, pero te voy a preguntar cómo fue vivirse todo lo que fue el antes de la apruebo y el después de la apruebo. Y si ahí eh, van a pretender de, que entre algo también que tenga que ver con la, con la cuestión del manejo a nivel jurídico de los presos políticos y de las presas políticas. Sí, lo que pasa es que la verdad a mí en lo particular, en lo personal, quiero decir, no... Eh, voy a utilizar una, palabra tal vez muy coloquial, muy chilena, que no me calienta esa, historia de la prueba. Yo te lo expresé, quiero representar a, muchos en esto, te lo expresé en, un, encuentro anterior vía con Radio Interrosa. ¿Te recuerdas, no? Que eh, sí, sí. un mensaje para los, para los chilenos que viven en el exterior que no se, de, no se dejen engañar, ¿no? Que. Eh, esta historia, esta historia del apruebo es resultado de ese acuerdo político del, 14 y 15 de noviembre del año pasado, cuando eh, no solo el, gerente de este país, sino que toda la clase política y el empresariado estaban contra las cuerdas, o sea, estaban, como te lo he dicho, perdón la expresión, con el puro dos manos, ¿no? Porque estaba el pueblo volcado en las calles. Coincidía además con un aniversario eh, del asesinato de, del comunero Camino Catillanca. Entonces, la, el despliegue, el desastre popular, el goce que estaba ahí en la calle expresado con molotov, con barricada, en el centro de Santiago, en el centro de Concepción, de la zona importante, y en cada rincón del país, no, no solo se concentró en Santiago. Eh, entonces, ese acuerdo fue... Eh, el que en el fondo llevó a esta idea de la prueba. Ahí se entusiasmaron mucho en realidad, eh, se entusiasmaron porque está bien, eh, eh, es discutible, eh, la revuelta permitió que podamos por lo menos mirarnos a los ojos y, conversar, pero lo cierto es que el engaño está, la letra chica, como se dice, está ahí latente, sea, no va a cambiar nada. Y la gente, y, lo que a mí mayor satisfacción me da, y yo sé que a muchas y muchos también les da satisfacción, es que la gente esta vez, en esta pasada, a diferencia de hace 30 años, no se tragó el cuento del todo, sigue en las calles, sigue, sigue saliendo a tocar la cacerola, sigue saliendo a protestar, sigue saliendo a decirles que a, los, a ingenuos, a los incautos que, yo ojo allí, ¿no? que esta cocina que hicieron ese, ese día 15 de noviembre fue justamente esa clase política a la que, que se olvidó, o sea, que nunca hizo nada que se entregó, que, que, es claudicante, que se acomodó en, en el oasis, ¿no? del, neoliberalismo que, significa este país. Entonces, claro, el antes y el después, eh, sí, podría interpretarse así como parte de la lectura de los poderosos, de los domingos, es que poco menos que, ah, estos, este pobres eh, revoltosos, ¿no? Eh, se compraron el cuento. Pero de este lado sabemos que va a volver a quedar en evidencia lo mismo que ocurrió cuando nos dijeron que la alegría venía y el arco iris y que nos dijeron incluso compañeros que perdieron la vida, entregaron sus vidas por eso, que nos advirtieron de eso. Y hay un, hay una, como dijo un, compañero hace un tiempo, un entrañable compañero que lleva años, muchos años de prisión, esta fue como la síntesis, ¿no? Eh, que permitió también restablecer fuentes de comunicación histórica, el relevo, el acompañamiento de las nuevas generaciones, eh, esta idea de que los que despertaron, despertaron ese, día del torniquete, pero había muchos que estaban despiertos. de tal manera que, claro, tú me preguntas el antes y el después, no, el antes, el y el después no tiene que ver con la prueba, el antes y el después tiene que ver con que un momento en que, hay una muchachada que salta, los, torniquetes del metro, eh, un pueblo que se suma, un pueblo que despierta, quiere, anciano, jóvenes, hombres, trabajadores, eh, niños, Yo, yo en las calles he visto niños de 9, 10 años. Y ese es, el, el, después es que hay una continuidad y hay un aprendizaje. Entonces, ya el símbolo de la Plaza Dignidad en Santiago, de la Plaza de Armas en Concepción, de la Plaza de Armas en, Talca, en las distintas ciudades, eh, eh, el después sería la territorialización de, de estas expresiones de lucha con las ollas comunes, las asambleas territoriales, donde no caben los, las viejas políticas, las viejas prácticas políticas. Eso, es, ese para mí sería como, para responder un poco a tu pregunta, el antes y el después. Y, que más que decir antes y después, es la continuidad, es la cualificación de un proceso de lucha que este pueblo asumió en serio y que tiene, que tiene a la cabeza no quiero hablar de como dirigente, sino que a la cabeza en, gana, ganas, en entusiasmo, en entrega, en coraje a la juventud. Gracias Marcelo por esta síntesis. Eh, te habla el otro chino. <laughs> somos millones de chinos en el mundo. Hola <laughs> somos, 1.400 millones compañeros. Sí, dos caletas más que los pacos. <laughs> Oiga compañero mire, eh, la verdad agradezco mucho la síntesis del contexto, del, porqué, del, fondo, no solo de la forma, que siempre eh, la televisión y los medios burgueses toman la forma de, las manifestaciones, pero agradecemos que se explique el, cuál es la raíz de todos estos problemas. Eh, Em, una de las cosas que, que, que ayuda bastante son las redes sociales, poder transmitir esas cosas que no salen a través de, lo que en realidad la, masividad de la población siente que, comunica. Eh, para eso también están los registros de audiovisuales, los registros fotográficos, eh, los registros sonoros, la, la prensa, la, comunicación popular, la prensa alternativa para, para poder levantar toda esta información. Eh, me parece bastante mm, agradable escuchar eso. <laughs> una de las cosas que podríamos tocar en estos temas es cómo hoy en día, eh, comprendiendo el, proceso histórico donde hay una generación, que es la generación eh, que atravesó la dictadura, eh, se encuentra hoy en día con esta generación que post nació en esta eterna demosgracia, como le llamaba Lemebel, em, se encuentran hoy en día pensando en un mundo mejor y se encuentran con todas estas trabas en medio de un proceso constitucional. Entonces, sería bueno si pudiéramos analizar desde las cómo el ejercicio organizacional que son las asambleas territoriales podrían dar una luz a todo el proceso que en realidad se, se requiere mantener, porque nos están eh, llevando hacia un proceso lleno de irregularidades, como es el proceso constituyente, eh, a pesar de que se eligió como el, mal menor. Em, si pudiéramos comentar un poco cómo se ha desarrollado esta organización territorial en lo que se conoce como Santiago, la zona central o las ciudades donde se organizan estas asambleas desde tu punto de vista, desde el lente o desde participante también de, los, de las asambleas. Mira, es interesante eh, esa inquietud, ¿no? o hacia dónde dirige un poco, eh, o tratar de como eh, dibujar o, o comprender eso, ¿no? porque eh, en una lectura más política, la práctica de la organización territorial es algo que está en el ADN, e ADN de los pobres, del pueblo, incluso del pueblo no organizado. Eh, y, y, germina así, brota de tal manera. O sea, la experiencia dictatorial, eh, yo la de pequeño, siendo adolescente, también surgieron así. es como una cosa como innata, y allí eh, es donde el aprendizaje es, crucial porque va dando paso a expresiones, avance, retroceso, eh, desencanto. Eh, lleva un todo, las luchas son así. Ayer, ayer estaba en una comunidad con unos peñis que están en un proceso de recuperación de tierra y había cierto desencanto porque alguna gente como que ha, como ha bajado un poquito la, gana, ¿no? Pero conversábamos ahí con los pequeños y decirle, los, procesos de lista son así, tiene altos gastos, Lo que yo rescato es que esta vez, y eso yo lo sentí en el autobús, en la NITO, como decimos acá, en las conversaciones así informales con compañeros o, al calor de la barricada, es decir, esta vez no nos pasan, eh, no voy a hacer la expresión más vulgar y coloquial que hacemos los chilenos, pero no nos van a hacer de nuevo eh, lo que nos hicieron anteriormente. Entonces, es allí donde eh, la casta política burguesa y todos los entreguistas y claudicantes han buscado los modos de eh, como abuenarse, ¿no? decir, mira, yo soy constituyente, yo sí te represento, yo, yo sí vivo en tu comuna, yo sí vivo en tu barrio. Y ahí la respuesta ha estado eh, organizada en distintos grados, con distintas profundidades, o calidad, ¿no? Va dependiendo también de los procesos de aprendizaje particulares en el territorial. la respuesta ha sido, no, vamos a seguir estudiando. Eh, te pongo, por ejemplo, esta, idea del 10%, ¿no? del sistema de retiro de, las pensiones. Eh, claro, la gente eh, salía a la calle porque tenía un, asunto que, es súper justo, que se trata de cada uno de, los que ha trabajado y que ha sido explotado en este país. Pero cuando aparecía la crítica a la violencia callejera, ahí estaba esa respuesta de, decirle, bueno, ahí, por estos, por estos cabros que están presos hoy día, o que le sacaron la testa a los pagos, o que, están peleando allí, o que Juanaco los dejó todo con su piel, por ellos tendrían que por un ejemplo. que tú más empapado porque eres, coterráneo, ¿no? Pero eh, esa experiencia, eh, yo creo que le dije a Marta al principio, porque la pregunta al principio decía, ya, pero ¿para dónde va esta revuelta? ¿Para dónde va esta revuelta? el primer mes. yo decía, hey, esto es una revuelta. La revuelta son así. Van, van, van, van, van. Entonces aquí no, los caudillismos, los liderazgos no tenían sentido porque el pueblo estaba dormido, eh, eh, eh, había una derrota también histórica eh, que había que punir y había que reconocerla. Entonces, el día tú dices, ya, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? No, es una experiencia que, se va haciendo día a día, que a veces tiene, que somos imperfectos, ¿ya? pero ahí está la riqueza, ahí está la riqueza, porque efectivamente uno lo, palpa en la piel de la gente, aun cuando no tengan la suficiente formación política o no estén del todo el ¿no? Eh, o no entiendan, o entiendan solamente que es hambre, que es, eh, es eh, necesidad de acceder a, a, cuestiones básicas como la educación, la salud el barrio, etcétera, eso es la Ahí, ahí, está la clave de esto. Ahí está la clave. Y eso, eso que se va, como, como tú hace, la, la fogatita para, calentar, el fogón, tenés que ir echándole leña, leñita, leñita, alimentando el fuego para que se mantenga esa leñita y, y cuidar que no vengan otros a apagarse. Gracias compañero eh, por esta nueva <laughs> síntesis sobre el contexto actual político de la Asamblea y de cómo la calle también lleva a estos términos de aprovechar estos retiros de nuestros propios fondos. Una cosa que me gustaría eh, preguntarte, aprovechando que estamos al aire, em, eh, tú hablabas precisamente de este aprovechamiento político de la democracia representativa, o sea, se abre un espacio nuevo y ya están estas personas acomodadas peleándose los cupos para entrar en esos espacios, que son nuestros. Em, son los lobos vestidos de oveja, que <laughs> siempre se, hay una ah, fábula en torno a eso. Pero aún así han habido em, movimientos que han sacado a sus representantes, como también eh, representantes que tienen el apoyo de organizaciones, que por una u otra parte vendrían a ser el reflejo de lo que entre el mal menor, entre pan duro y no comer, es lo más cercano a lo que podría ir en, la dirección a, las demandas del pueblo, en este caso. ¿Cómo ves tú, eh, ya que estás en Santiago, esta, este movimiento de personas de abajo, de la lista del pueblo, creo que se llama una, una de las organizaciones que sale de la Plaza Dignidad, em, en torno a este, a este proceso que está lleno de trampas y engaños? ¿Cómo ves tú eh, esta estrategia de, de las personas de abajo? Mira, te voy a responder como chino. <laughs> Eh, me parece respetable, me parece respetable en base a, lo que eh, he venido sintiendo, y muchos, ¿no? Que es la oportunidad que te dio la revuelta, de poder encontrarnos, mirarnos así ojo, y, ya, escucharte. Ya, ah, hasta antes de esto, eh, cuando tú vendrías la barricada, era el violentista, el capucha, el no sé cuánto, el terrorista, eso y nosotros de vuelta los amarillos, los traidores, que hoy día podemos encontrarnos con ese compañero popular, poblador, que tiene una mirada tal vez, pero hoy día él sabe que estamos juntos, estamos caminando en la misma vereda con un matices distinto. me parece en ese sentido, me parece respetable. Ahora, eh, lo cierto es que, y allí ya este es como, como como yo sintetizo todo eso, eh, eh, me parece que son ilusiones. Eh, son ilusiones. Y, allí es donde no, quiero lamentar de antemano, sino que más bien, no yo, no yo, sino que en el fondo debemos darnos cuenta de manera colectiva que esa ilusión nos va a llevar de vuelta a una a una cosa que algo que no que no se va a materializar, que no va a resolver la esperanza de este pueblo. O sea, eh, con todo, si no, ¿para una consigna? Eh, no hemos ganado nada. Recuerdo la señora cuando nos, pusieron este acuerdo, ¿no? Y, y la señora decía, no vamos a soltar la calle, no hay que soltar la calle, y no se soltó la calle. Claro, la pandemia disminuyó porque estos tipos lo que hacen es, eh, valorizar todo en función de la cantidad de gente que asiste a la manifestación. Pero eso, ahí empezó el tema territorial. Eh, yo sí, me parece respetable, me parece, no, no podría poner en cuestión el, eh, la, el afán, eh, el valor o la, la, o la franqueza o la sinceridad o la nobleza con que muchos dicen, por ejemplo, voy a ser constituyente. Porque también es válido que peleen desde allí. Ya. Eso lo respeto. Pero yo, yo a la hora de, discutirlo, eh, yo sigo diciendo, como muchos y muchas, que esta cosa está ahí en, la calle. O sea, la, la, estos oportunistas de mierda, perdón la expresión, copa eh, son los mismos de ayer. O sea, y, como, claro, tú utilizas eso de, los lobos vestidos de oveja. Sí, pues estamos llenos de lobos, estamos llenos de lobos. Eh, Recuerdo que ese día que, que, fue el, triunfo de la, de prueba, ¿no? De 80, 20%, que era una cosa, pero más que sabía ¿no? Recuerdo que vi muchos niños en la calle, en la población. Esa vez, papos no entraron en la población. Y, los niños como que estaban en su propia protesta, eh, claro, en, su mundo de niños, ¿no? Eh, no porque no hubiera violencia ni llegar los papos, sino que más bien es porque sentían que sus padres estaban contentos porque la esperanza también es parte de, la piel. De tal manera que, claro, tú no puedes ir a decir, bueno que estáis apoyando la prueba, que pasamos un poquito hasta antes de la revuelta, porque yo te decía esto de que no nos encontrábamos. Hoy día podemos discutir, y allí es donde la, lucha de las ideas. Y la lucha de las ideas, yo en lo personal, creo representar mucho, postulo la ansiedad de que la, conquista de nuestros derechos sigue siendo eh, la calle, la calle la calle, la, derrotar a estos derrotar a, los privilegiados, avanzar eh, avanzar hacia, condiciones de vida realmente eh, a condiciones de vida realmente dignas que a mí no me la garantiza un proceso constitucionalista eh, que está levantado más que más que a partir del acuerdo ese del que hablaba al principio del 15 de noviembre está levantado sobre las bases sobre las bases de una constitución política que ya sabemos quiénes lo hicieron y que en el fondo permitió el asesinato, la tortura, la desaparición, la institución de personas, el exilio, el hambre, la explotación. Gracias compañero por, por todas estas palabras y por eh, responder a nuestras demandas para poder eh, explicar de una u otra manera el, contexto en el que se encuentra ese territorio. Quizá podríamos mandar unos saluditos si quisiera, aprovechando que está el micrófono abierto y hay gente en Roma que te está escuchando y en <laughs> sí, mira, yo eh, primero saludar a los compañeros de Radio Currú, compañeros de Radio Placeres, compañeros de Radio Primero Mayo, que sé que están en esto, a Petico, un amiguito ahí, que sé que va a andar por ahí de vuelta. Coincidimos ahí en un espacio laboral y le, tengo mucho aprecio a él. Y saludar a todos mis compañeros, a Lorenzo, al Maya, a mi compañero ahí, Eddie, a... Uh, eh, a la gente de Metrópoli, a la gente de la lucha por la casa, eh, a ustedes, a Radio de Rosa, eh, a Milano, que sé que escuchan en Milano también, a gente, y, en especial a quienes impulsaron todo esto que es la red de apoyo al, pueblo mapuche, a hermanitos entrañable A la compañera eh, que expulsaron de Chile. <laughs> sí, a mi compañera que expulsaron de Chile prácticamente. y saludar también saludarles porque particularmente a quienes están allá, que hacen, hacen efectiva la solidaridad, eh, saludarles por, lo, porque los, que están presos acá sienten eso, eh, he visto la, alegría de, Mario Puña, de Will, eh, saludar a, los que están, mi respeto, ¿no? a los que están mutilados, que están heridos, que están presos a Gustavo Gatica, a Fabiola Campillay, que tienen nombre, la otra vez la presentaban en la televisión como la mujer que perdió los ojos, eh, y, se llama Fabiola. Entonces, saludarles, pues, darles las gracias por esta oportunidad de conversar, felicitar esta comisión y, y al grito de libertad a todas y todos los prisioneros políticos. Grazie veramente Marcello, io ti ringrazio per essere stato qui, ti abbraccio fortissimo, torneremo sicuramente, non, è, non smetteremo mai di levare gli occhi e l'attenzione dal Cile, io ti abbraccio fortissimo e, e sempre forte. Siamo a voi. <laughs> certo mai impegni. Eh, ciao, piacere. Ciao. Ciao ciao. Allora, non poteva mancare, insomma, in apertura la voce di Marcello Garai che, insomma, adesso mettiamo un piccolo pezzo di musica e poi vi andiamo a fare un piccolo riassunto, una sintesi eh, di quello che eh, ci ha raccontato. Abbiamo pensato che anche essendo in diretta in queste altre trasmissioni di lingua eh, spagnola, appunto, era più semplice fare così. E allora, mettiamo un attimo di musica e torniamo a farvi la sintesi delle domande e delle risposte che ci ha dato Marcello per chi veramente non riuscisse a aver capito che, insomma, ci sta. Ah, Level Cantu. Web to Beta Inky. among MPG Wilawen, famous en Kaken que you babel. Wetu Baigimon, Aku tu ilkun, Nyewe Laila el Fungwe Nyankeli for you, we looking Yaugelein, we Luigi Kakelain, Tain Kume Futama Humong en Wenyen Mangain, Tamun Koilan Utam Feyen Tuelain, famous mu que Molfun Mumai, Chepele Bain. Seguimos marchando y llegamos al estudio. Estudiantes, mi respeto de Chile son el orgullo. Saltaron el torniquete de una olla a presión. Paco sueltan el piquete para la represión. Políticos corruptos arreglan los bigotes. Muestran las garras, se robaron los lingotes. Debieran estar todos tras barrotes, pero no es la realidad como la tele y sus reportes. Digan la verdad. Basta de montajes. Beh, chiaramente io a Marcello all'inizio insomma, ho chiesto che eh, appunto lui ci raccontava ancora, insomma, eh, abbiamo parlato con lui tanto dei prigionieri, insomma Marcello è quello che un po' eh, eh, ci ha fatto capire più di tutti qual è stata appunto l'accoglienza di persone che hanno, si sono svegliate in questa grande rivolta e che, ma, mm, l'abbiamo detto tante volte, probabilmente persone comuni, non politicizzate anche, che eh, veramente prese dallo sfinimento per una vita senza dignità eh, sono esplose come veramente un'esplosione a catena con una scintilla che è stata quella che è stata data dagli studenti e dalle studentesse del liceo che hanno lanciato questa miccia saltando i tornelli, lo ricordiamo siamo dopo un aumento di 30 pesos sull'abbonamento eh, sfiniti da questo che, che, insomma sono un aumento notevole per le famiglie eh, normali diciamo del Cile e di Santiago e quindi questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ha iniziato un liceo saltando i tornelli è stato seguito da tutte le altre scuole e poi da un popolo intero e come un'esplosione a catena questa rivolta si è sparsa su tutto il territorio nazionale quindi eh, sicuramente Marcello tra le tante cose una cosa importante che ci ha insegnato a capire è stata l'accoglienza da parte di detenuti politici di prigionieri prigionieri politici storici, quindi gente che ancora pagava cose della dittatura o del post dittatura con condanne lunghissime, che ha accompagnato all'interno della, eh, del carcere l'arrivo dei prigionieri politici eh, della rivolta e eh, accompagnandoli anche in un lavoro politico che è quello dell'importanza di rendere le proprie accuse un, in, il, il carcer, la propria carcerazione come una carcerazione politica e non comune. E quindi questo bellissimo lavoro di compagni che si sono messi a a disposizione del popolo che entrava in carcere per continuare un accompagnamento. Dall'altra parte sicuramente poi il grosso lavoro adesso di accompagnamento delle famiglie fuori e senza dimenticare mai i minori e le, e le minori che sono detenute nel Sename. E, ehm, eh, quindi anche lui portava veramente da generazione che ha vissuto la dittatura un abbraccio enorme al coraggio, alla dignità di, questi, di, questa generazione di giovani che hanno permesso tutto quello che poi ha seguito al loro atto di, eh, di rivolta nel saltare i tornelli. Poi mi è venuto automatico chiedergli se avesse visto un, un prima e un dopo eh, in questa data che è stata la data del referendum per il cambiamento della Costituzione, eh, se avesse visto una differenza nelle piazze prima o dopo, se questo fosse un momento che avesse marcato quella rivolta. Beh, giustamente Marcello mi dice che il momento di cambiamento è stato il salto di quei tornelli. Quello è stato il momento che ha cominciato a cambiare la storia e eh, sicuramente se lui personalmente vede nella prova una sorta di, eh, di trappola un po', no? Quindi non è sicuramente una garanzia quella per come è stata proposta. Eh, le piazze continuano a essere piene, ehm, ma insomma questa, eh, questo approvo già vedeva una serie di collettivi di realtà completamente tagliati state fuori dalla, eh, d- dalla, partecipazione anche a questo cambiamento. Basti pensare per esempio molti rappresentanti Mapuche e non Papuche a cui non è stato permesso di arrivare per esempio a, a votare al proprio, eh, al proprio, luogo dove dovevano votare. E, ehm, e, quindi sicuramente il momento di passaggio storico è stato quello del salto dei tornelli, poi continuano eh, sicuramente le assemblee popolari, diciamo quello che ha fatto la differenza è anche quello che hanno guadagnato durante la rivoluzione rivolta, cioè un popolo che ricomincia a parlarsi, un popolo che si unisce nelle assemblee popolari che appunto come Victor mi, eh, mi, mi insegna eh, erano diciamo un mezzo, una eh, un, un, modo, diciamo, un, un, modo di, una pratica che esisteva già da dopo la dittatura e che aveva cambiato un po' la sua conformazione negli anni, ma eh, era un po' una, è un po' una pratica che, come ci dice Marcello, il popolo ha nel DNA. Sa che le assemblee popolari sono quei contesti che ti permettono un confronto dal popolo lontano dalle istituzioni e quindi una vera narrazione di quelle che sono le esigenze popolari. E insieme a questo tutto quello che è stato il lavoro durante le l'emergenza sanitaria, quindi le OIAS comune, la, le soglias comune, il popolo ha continuato ad appoggiare il popolo nonostante eh, ci fosse stato questo mh, mm, tra virgolette momento storico dell'approvo che è stato molto strillato ma che in verità eh, bisogna stare attenti che non risulti poi un fuoco di paglia. Eh, poi Victor, insomma, chiaramente tu gli hai posto delle domande un po' più eh, cicciose no? rispetto a questo processo eh, davanti a una democrazia costituzionale che comunque è quella che già aveva impiantato una Costituzione come quella che avete oggi. Sì, quella ehm, eh, Costituzione o processo della nuova Costituzione eh, è un processo pieno di, di lupi vestiti di, di pecori. Eh, Dagnelli. Dagnelli. Ehm, perché? Perché è, un, è una decisione eh, de, della via popolare. Eh, noi, noi organizziamo tutto per noi, però... Come, come, sappiamo, il governo tenta di, di fare il suo lavoro, E, con esta participación de, de representantes per la, per la, nosotros la eh, que le, llamamos le eh, constituyentes, Seré la, le que que escribe no sí, sí la, constituyente, la, constitución la tanto el Pertanto eh, el modo de de de organizar todo es quello que se, es la territoriales porque y representante de sarebbe quien debe hablar per la población porque eh, arriba de la población no es un borghese que pasa de della, del, Santiago por ejemplo, que vive en montagne, ehm, eh, que eh, a hablar con la gente pobre Eh, no, non, no, aveva detto que 30 años fa eh, esto ha sucedido, un engaño eh, pero a adesso la, gente se ha svegliato. Eh, Por tanto, es una cosa que es un momento importante para la historia de la democracia directa del pueblo eh, eh, faticato de dell'abuso dell'impresario e del governo. Stanco dell'abuso dell'impresario e del governo, sì, sì, infatti questa è una cosa che, che durante la rivolta era veramente, eh, si sentiva palpabile. Eh, qui in Europa almeno ha girato questo video bellissimo dei bambini di Plaza Dignidad. Nunca hai visto niños con tanta <laughs> coscienza eh, appunto pretendere che veramente la dignità si haga costumbre. Allora, io vi metterei un altro due minuti di musica. eh, torniamo subito in voce. Mientras tanto, otro saludo gigante. Aquí lo vamos a explicar por lo que es tan lejos. Uno compañero del colectivo de Pado, al norte de Italia, cerquita de la casa del enemigo Benetton, eh, están dando una vuelta con una bicicleta. Ahí tienen un carrito donde tiene montada una computadora y están dando vuelta por la ciudad, mandando la señal de, la, de nuestras radios, de los medios libres, de Radio Primero de Mayo, Radio Ondarosa, Radio Currufi, Radio Placeres. Así que un grande saludo a compagni di Padova eh, un saludo va anche al nostro nemico Benetton. Ciao ciao, sei il nostro nemico non ce la farai mai yo te revelo. Mientras me abusan, que injusta la vida en serio. Desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio. Ustedes sigan luchando por el pueblo, yo los cuido desde el cielo. Maldad, hipocresía, la injusticia de la policía y la salud es una porquería. No pude estudiar porque dinero no tenía. 30 años suficiente para aguantar su tiranía. quieren asesinarlo todo. Pero no contaban con que el trono se derrocó, porque no los ojos a la lucha. Lo que la lluvia anuncia es crucial, me jura triunfar. Y que se logra juntos, juntas, a pulso sumar un junto fruto de paz. Esto te aseguro se habrá paz, mucha paz. oportunidad de aplaudirte Pide humanidad que no se marchite Pide que todo mi corazón palpite Hay gatillo que pueda espantar La llama de un pueblo E allora abbiamo parlato di repressione, andiamo a vedere un po' quali sono stati i numeri della repressione, alcuni dati dell'anno rivolta dal 18 ottobre al 31 marzo del 2020, questi sono quelli appunto eh, quando poi si sospendono, si dà l'ordine di sospendere le manifestazioni perché arriva appunto l'emergenza sanitaria. La polizia cilena ha detenuto 29.660 persone, di questi 20.400 349 sono state arrestate per i disordini in piazza, il 13% ovvero 4.050 sono stati arrestati, il 9% 2.679 persone per violazione del, del, coprifuoco e altri circa 2.550 per altri, eh, per altri diritti, eh, per altri delitti. Eh, di questi appunto eh, moltissimi sono minorenni, l'80% sono uomini, il 15% sono donne. Secondo dati uf ufficiali statali emanati dal Ministero Pubblico e quindi insomma da rivedere 441 persone hanno subito da parte della polizia un danno o oh, parziale o totale della vista 33 morti e solo eh, per quattro di queste morti sono state aperte delle indagini per una possibile responsabilità dello Stato cileno. Più di, 2500 sono, eh, di 2250 sono ancora agli arresti preventivi. Nella giornata mondiale per i diritti umani appunto richiederemo che eh, si ponga l'attenzione a livello internazionale su, eh, queste, eh, su queste, violenze. E, eh, questo mi sembrava giusto insomma, ricordarlo perché la repressione continua eh, con la stessa violenza dei primi giorni della rivolta e proprio nel giorno dei diritti umani vorrei ricordare, insomma, potete anche cercare eh, sui tanti mezzi, insomma, sui social, sui, su, dei tanti collettivi che si occupano di fare questo tipo di denuncia che ancora i camion lanciacqua, quindi i, i camion del guanaco, questo broda che viene tirata, che viene fatta passare per acqua, eh, è palesemente mischiata a qualcosa qualche acido sta causando bolle e ustioni a chi riceve questo tipo d'acqua, così come non sempre sono a norma internazionale eh, non solo i lacrimogeni, ma anche appunto questi perdigones, queste pal pallottole proiettili che come vi ho detto sono una sorta di proiettili da caccia che al loro, al loro interno contengono una trentina di palle fatte di piombo ed altri metalli che sono state inventate per essere sparate a distanza di minimo 20 metri alle gambe e che sono state usate in maniera maniera infame appunto dallo Pacos, appunto dai Carabineros de Cile, dall'esercito, eh, perché sono state sparate invece appunto a eh, distanza ravvicinatissima e sono state appunto le armi che hanno causato i danni oculari e, eh, appunto facendo perdere una o ambedue gli occhi alle persone. Ma tra questi feriti insomma sicuramente eh, Gustavo Gatica è stato il primo a perdere tutti e due gli occhi, un, un ragazzo giovanissimo che eh, appena uscito uscito dall'ospedale è tornato in piazza a dare coraggio alla propria gente, a far vedere che non si sarebbe fermato, quindi è diventato un po' l'emblema ma eh, possiamo parlare di Fabiana Campiglia, insomma ci sono tantissimi, che è stata appunto, usciva dal lavoro, è stata colpita in pieno viso da un lacrimogeno, ha avuto dei danni allucinanti al viso, ha dovuto avere una ricostruzione parziale, così come tantissime e tantissimi altri feriti eh, che sono stati abbandonati a loro stessi. La violenza poliziale è ancora una cosa normale per il governo del Cile. E adesso, in questo momento, compagni e compagne della collettività non più presi e prese per lottare della città di Concepción, nel sud Gualmapu, eh, sono detenuti e detenute eh, per, per, los pacos Men, eh, mentre aspettavano la, la locomozione, per, eh, dopo la, la, protesta di oggi, una marcia, non è una cosa troppo mm. violenta dopo la marcia la manifestazione dopo la manifestazione ehm, adesso stanno detenuti e detenute eh, per il governo del, dal Cile o sea, dopo del, della manifestazione per i diritti umani vengono arrestati in maniera assolutamente eh, fuori da ogni contesto di stato di diritto direi come minimo allora continuiamo Ce l'hai? sì, <laughs> adesso eh, andiamo a ascoltare una canzone polemica che è della Defensoria della, de Niñez, che è una cosa che sta en la bocca del lupo. De... La bocca del lupo, sì. insomma, sì, perché <laughs> appunto questa canzone è così come, eh, diciamo, provocatoria, diciamo, polemica, che è stata fatta da parte di un gruppo di difesa dell'infanzia che sono gruppi immagino che si sono creati per parlare di Sename, di Sename ne abbiamo parlato, il Sename nasce come istituzione che si dovrebbe prendere cura dei minori in stato di disagio e pericolo, ahimè è diventato un carcere minorile, ma se il carcere minorile ha um, prevede qualche Stato di diritto, ahimè il Sename è al, al, fuori da qualsiasi Stato di diritto ancora di più perché il Sename ha una lunga storia invece di giovani minori morti, spariti, uccisi, addirittura sì, morti. anche una, una storia che adesso eh, sta girando per, per, su internet è la del, di un ragazzo di, del nord Italia che una famiglia lo ha comprato quando era bambino del centro di Sename. Sì, esatto, io conosco anche una donna in Spagna infatti che sta facendo un grosso lavoro su questi bambini che spariscono nel Sename, che vengono allontanati dalle loro famiglie e le famiglie poi non li trovano più e si scopre che questi bambini sono stati sotto grosso compenso, sono stati adottati spesso, quasi sempre, in paesi del primo mondo, entre miles de comillas. Nos callaban hasta en la cena, religión, o orientación sexual, no eran temas que uno decidiera. Ya se derrumbó toda esa falsa moral, las pancartas lucen la demanda social. Siento que debes empoderarte poder volar, saltarse todos los torniquetes hacia el proceso constituyente. Tendrá fuerza, sentido y razón con tu voz junto a tu estrella, grita fuerte, tú puedes opinar que se vea esa bandera de igualdad. Con la frente en alto el mundo hay que cambiar, demanda tus derechos, late fuerte, el pueblo original, el llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia, nadie puede ignorar. piensan que tu opinión es una voz sin una trascendencia. Algunos piensan que no hay poder cuando cantamos fuerte nuestra arenga. Ya no son rebaños objeto de protección, son el presente y futuro de una nueva nación. Se escucha el grito y el paso firme avanzar. Ese es el tiempo de los diferentes. Hay un poder en estas nuevas mentes. Ese poder es tiempo de que vea el sol junto a tu estrella. Grita fuerte, tú puedes opinar que se vea esa bandera de igualdad. Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tus derechos, late fuerte, el pueblo original, el llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia, nadie puede. por culpa de la invisibilización y por lo que la normalidad. infancia libre siempre presión mapucho, no hoy la niñez junto a tu estrella. Grita fuerte, tú puedes opinar. Que se vea esa bandera de igualdad. Con la frente en alto, el mundo hay que cambiar. Demanda tu derecho Late fuerte, el pueblo original. El llamado de la naturaleza, el brillo de tu esencia, nadie puede ignorar. Eh, la mitica voce di MC Migliarai, Bre- grandissima MC Mapuche, grandissima. Eh, entonces, eh, como saben, adesso torniamo a parlare un po' di, eh, di Mario Acugna, che è stato citato da, da, Marcello perché come saben come red eh, appoggiamo molte situazioni anche personali e quella di Mario Acuña è stata una, eh, una storia che ci ha colpito molto e abbiamo deciso di sostenerlo e, ehm, mh, e ne abbiamo parlato tanto nelle altre trasmissioni e, ehm, eh, Mario Acuña è un uomo che eh, estuvo mm, mm retenido eh, para los carabineros mientras eh, la revoluzione vuelta, nada más estaba participando en el medio de una calle, en una situación muy tranquila. Eh, y bueno, eh, lo demás, bueno, se lo va a contar eh, un miembro de la familia de Mario, a quien pedimos, pedimos de mandarnos un audio para contarnos un poco cuál es su situación. Mario recibió una tremenda paliza por parte de los Pacos y, ahora se, que le dañaron mucho la parte de la cabeza y ahora se encuentra en lo que medicalmente se define define un estado de muerte cerebral. Eh, eh, pero su familia nos dice de su reacción cuando ve la participación de las personas y la solidaridad que recibe. Así que no pudimos nos, hacer los bobos frente de eso y como Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche, no solo pensamos en el pueblo mapuche, pensamos en un pueblo que combate y resiste a lo que es el neoliberalismo y acompañamos como podemos a Mario. Así que le pedimos a su familia de mandarnos un pequeño audio para contarnos su situación ahora, no solo de cómo está Mario y cómo está viviendo su familia, pero también a nivel judicial. Eso sí, trataremos de traducirlo a lo mejor porque creo que sea muy importante que cuando hablamos de represión hablamos también de un sistema de encubrimiento entre instituciones y poderes fuertes del Estado y del brazo armado del Estado. Así creo que son palabras que son poco más de cinco minutos que tenemos que escuchar con mucho cuidado. Hola, buenos días. Desde acá, desde Santiago, queremos enviar un caluroso saludo a todos los auditores que hoy día se unen en esta red de apoyo eh, por los derechos humanos. Contarles que mi nombre es Mariana. Eh, yo en este momento estoy haciendo el papel de vocera de Mario Acuña y su familia. Mario Acuña fue golpeado brutalmente por carabineros la noche del 23 de octubre del 2019 y fue abandonado con el tiempo por los sistemas de salud estatales. Mario hoy en día sobrevive gracias a la solidaridad de profesionales de la salud y la solidaridad de las personas quienes aportan para mantener, las mantener a Mario en condiciones dignas. Él es un paciente crítico que quedó con traqueotomía y gastrotomía y con problemas neurológicos importantes. Él está postrado, sin control de finter. Mario hoy en día cognitivamente comprende todo lo que pasa a su alrededor y logra mover su mano izquierda, saludar y hacer presente sus necesidades básicas. A él lo atiende neurólogo, médico de cabecera, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga total y absolutamente voluntarios. En septiembre, CODEPO quien representa eh, judicialmente a Mario y su familia, eh, mandó un escrito y gracias a aquello eh, algunos sistemas estatales de salud se están haciendo presentes cumpliendo las leyes que un paciente crítico a las que tiene derecho. ¿ya? pero esto solo a través de la presión cierto de la ley. Además, eh, hace poco supimos que el capitán Juan Rosales declaró, quien estaba a cargo de esta patrulla que agredió a Mario, eh, declaró y diciendo que él desconoce los nombres de las personas que lo acompañaban esa noche. En una institución jerarquizada estamos claros que hay un pacto de silencio, hay evidente para solapar la situación y mantener el caso de Mario, ¿cierto?, lo menos, lo menos visible posible. Eh, nuestro papel como ciudadano es súper importante hoy en día porque Mario no solo fue agredido físicamente por los carabineros, sino que Mario además fue abandonado por el Estado, fue invisibilizado para toda la institucionalidad de derechos humanos a él no se le habían hecho peritajes, hay un montón de situaciones y desencuentros ahí que no tienen una explicación lógica. Mario fue agredido en todos sus derechos, él y su familia. Además han sido amedrentados a través del tiempo de diferentes formas. Y eso no lo podemos seguir permitiendo. Hoy en día es el pueblo el que sostiene a Mario tanto en sus necesidades básicas como en su energía. Mario recibe mensajes de gente de todo Chile y también solidaridad desde el extranjero. Esa solidaridad es la que le da fuerza a él para mantenerse vivo, porque sabemos que en algún momento esto tiene que decantar y Mario tiene que tener justicia justicia para él, justicia para su familia, reparación y que los culpables tengan una pena y una condena ejemplar, porque lo que hicieron de verdad no tiene nombre. Todos los que conocemos de cerca el caso de Mario, sufrimos eh, la decepción de vivir en un sistema que se supone democrático, donde todos luchamos para dar darnos mejor vida a nosotros y nuestros hijos y nietos. Pero hoy en día sabemos que eso no es así y lo palpamos directamente todos los días cuando vemos que hay gente detenida que es detenida solo por demostrar lo que siente, lo que cree del sistema. Y eso no podemos seguirlo aguantando, que hay que andar escondido con, con lo que tú crees y piensas. Este, este sistema mezquino nos está ahogando a todos. Y hoy en día hay mucha gente que está luchando desde, desde distintas formas, desde distintos frentes. Y lo más importante es no bajar los brazos. No hemos ganado nada, nada. Siguen ahí una oposición que no es oposición, que secunda los vicios del sistema que secunda al Estado y sus decisiones. Tenemos que luchar, luchar y no bajar los brazos. Luchar porque este sistema cambie, porque la nueva constitución la construyamos entre, entre todos, entre las personas que quieren construir un sistema nuevo para destruir la inequidad. Beh, insomma, l'aggressione a Mario Cugna è stata il 23 ottobre del 2019, quindi come capite pochissimo tempo dopo l'inizio della rivolta. Come ci dice Marianna, che eh, la, appunto si è fatta portavoce della famiglia di Mario in questi giorni, eh, eh, Mario non è solo stato abbandonato eh, dal sistema di salute ma eh, non è stato solo picchiato e abbandonato ma è stato abbandonato dallo Stato, dal sistema di salute anche sopravvive solo grazie alle brigate di salute e alle persone che eh, lo sostengono eh, Mario in questo momento ha una tacreotomia, una gastrotomia ha dei problemi neurologici molto alti a livello cognitivo capisce e tutto quello che succede intorno a lui e ha la possibilità di muovere solo la mano sinistra con la quale si lascia, eh, con la quale comunica le sue necessità di base, ma anche la gioia quando riceve eh, la, la, solidarietà. Eh, eh, diciamo che eh, quello che è stato ehm, l'abbandono di Mario non è stato solo quello del sistema di salute ma anche un'invisibilizzazione totale in questo momento ehm, Mario è stato abbandonato da tutti solo il fatto che l'avvocato che difende la famiglia avesse eh, scritto una lettera molto arrabbiata ha fatto sì che Mario ricevesse dallo, dal, diciamo, dalla eh, dal Ministero della Salute tutti quelli che sono i suoi diritti per una persona nelle sue condizioni, ma questo si è mosso solo dietro la pressione di un avvocato. Dal punto di vista giudiziario il capitano Juan Rosales, che era il capo della pattuglia che ha aggredito Mario, nega di essere stato a capo di questa pattuglia e eh, nega di sapere le persone che hanno partecipato all'aggressione e questo ci fa rendere eh, conto di un patto di silenzio fatto all'interno della caserma che eh, lascia un vuoto vuoto totale rispetto a quella che è la situazione giudiziaria eh, di Mario Acugna. Eh, Mario viene seguito adesso da un cardiologo, da un fisioterapista, da un neurologo, ma sono persone che offrono la propria opera in maniera assolutamente eh, volontaria e eh, è stato invisibilizzato anche da tantissime associazioni dei diritti umani senza che venisse spiegato poi un vero motivo e un perché. Eh, quindi in questo momento loro si trovano a dire che è il popolo che sta aiutando Mario. Tutte le forme di espressione di solidarietà e di aiuto materiale che stanno ricevendo sono quelle, ricevendo sono quelle che aiutano il popolo e insomma chiaramente eh, nelle condizioni in cui si trovano continuano a vedere che la repressione continua, che vivono in un paese che opprime il popolo come se il diritto all'oppressione fosse, all fosse l'unico diritto visto e eh, non ce la fanno più loro a vedere che ci sono persone che per il semplice fatto di pensarla diversamente dal governo e dallo Stato subiscono quello che ha subito Mario e continuano a essere denunciate e, eh, e vivere in, in momenti di ingiustizia e di oppressione oppressione. Quello che ricorda lei e che voleva comunicarci è che fino adesso niente è stato vinto, niente è stato guadagnato e quindi non bisogna allontanarsi dalle lotte, dalle piazze, bisogna continuare avanti e non bisogna abbassare le braccia. Con questo io credo a nome di tutti quelli che sono all'ascolto e che sono adesso in onda, credo di voler mandare a Mario e alla sua famiglia un abbraccio solidario eh, tornare a decirte Neuen Mario, forza Mario, acá estamos, stiamo con ustedes. Allora io ancora li ringrazio per questo sforzo di averci mandato un po' di informazione, io direi che eh, mettiamo un po' di musica, la mettiamo ormai perché cominciamo ad andare di corsa perché il tempo, è tiempo es tirano, así che un poquito di musica, nada más para ir a componer los números y vamos a encontrar, yo creo, esta abogada que no solo se ocupa Eh, de cuestiones mapuche en particular, yo creo que tiene ese apuntamiento de mañana con la que se hará la decisión por eh, la, los arrestos domiciliarios de Facundo Jones Walla, eh, sino que también está siguiendo lo que es la parte de la nueva constitución, por lo que será, esperamos, <laughs> esperemos, la, nueva constitución sobre lo que es, son los pueblos ancestrales. Entonces, no solo el pueblo mapuche, sino todos los pueblos ancestrales que están en Chile. La vida y Sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra. Inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. Cuánto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen. que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera. Con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es para juzgar que tengan fuego las ideas? Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legitimar la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo va ser tiene que aprender de Lautaro Toki Bravo sin temor a levantarse contra el amo Un gran ejemplo para la juventud ver al mapuche alzado Y la miseria conformista del que aguanta dominado Que lo que hacen es violento, perfecto pero compare que sea honesto Un allanamiento sangriento con niños adentro Con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno Con causas sin fundamento solo para causar remordimiento Dale tierra a quien la trabaje y devuelve el usurpado Tranquilidad para los niños del territorio recuperado Que quede claro que entre Wincar también hay compañeros Y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo Cuidado con los pagos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala. Pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate, tener el territorio para dárselo magnate. 18-19 minuti, allora siamo al teléfono con eh, la abogada Natividad Yanquileo Bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Bueno, eh, Natividad es una abogada muy importante porque no solo se ocupa de, presos políticos mapuche, pero también tú te estás ocupando, creo, de, si no me equivoco, de lo que es, eh, digamos, lo que es el camino a la nueva constitución alrededor de lo que pertenece a, los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, eh, primero yo mm, te preguntaría alrededor de los presos políticos mapuche, eh, pues aquí estamos acostumbrados a hablar su situación cada semana, pero eh, no sé, lo que tú crees que es más importante contar en lo que es el Día de los Derechos Humanos, ahí donde los, eh, los derechos de los, de los presos políticos mapuche son vulnerados cotidianamente. es importante también en, consideración eh, respecto a los derechos de, los, de los prisioneros que se encuentran en diferentes no solo de, de eh, presos mapuches, sino también nos encontramos con diferentes presos que eh, son producto del estallido social de octubre del 2009. en los últimos 30 años hay una cantidad importante de personas pertenecientes al pueblo mapuche que están en, en prisión. Eh, recordar que también estamos en tiempo de pandemia y que ellos tenían con anterioridad a, esta pandemia hoy restringido, especialmente el derecho a la visita y derechos también muchas veces a encomiendas y otros, y otros, digamos, y otros derechos que se han, visto afectados producto de la situación que, está ocurriendo y, no solamente que tiene que ver con, derechos eh, materiales, sino también como otros, como son derechos culturales, sus derechos eh, que tienen que seguir vigentes, eh, porque solamente se entiende que las personas que eh, están sometidas a prisión preventiva, que gozan de, la presunción de inocencia, como también de los condenados, solamente se encuentra restringida su libertad y, sus demás derechos siguen plenamente vigentes, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y los demás derechos que tienen cualquier persona que se encuentra en libertad. Lamien, eh, gracias por, por, este contacto y por la entrevista. Estamos al tanto sobre la situación eh, de la revuelta actual eh, y también de los presos políticos mapuches. Si pudiéramos em, profundizar un poco sobre algunas de las condiciones actuales sobre las huelgas de hambre, sobre cómo se encuentran los, los y las Lamien en, las cárceles, para que la gente que escucha esto tanto en Roma como en, el mismo Gualmapu, gracias a Radio Curruf, pueda recibir un poco de, información fresca de lo que está sucediendo. Eh, sí, o sea, las personas que, estuvieron en huelga en su mayoría se encuentran en un proceso de recuperación de su salud. Hay que recordar que eh, solamente han pasado dos meses posteriormente a esta huelga larguísima que se llevó a cabo, eh, con alguna dificultad respecto, por recordar que se encuentran restringidas, caso que se encuentran en el día de las visitas. Ah, mía se escucha muy feito. Sí, se nos, pierde un poco la señal. Eh, estamos hablando con, la, la mien Natividad Yanquileo, quien nos está comentando sobre la situación de presos políticos mapuche y también presos y presas de la, de la revuelta. Eh, esperemos que, mejore ahora la, conexión y le agradecemos que nos pueda contar eh, cómo es el proceso también de, de, del lonco que que sabemos que está entre todos los presos políticos también se encuentran en un proceso bien intenso de persecución, eh, por lo tanto sería bueno que eh, si pudiera actualizarnos un poco sobre los casos eh, de, que en los cuales usted se maneja, si, pudiera contarnos un poco. La situación. Este ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Perfecto, la situación de los no, Igual eh, se encuentra cumpliendo su condena en el centro penitenciario de Temuco. Eh, presentamos un recurso de amparo el día viernes pasado, eh, dado que se le denegó su libertad condicional, cumpliendo con todos los requisitos que señala la ley, que es el tema de pena, haber tenido conductas en los cuatro primeros anteriores y contar con un informe psicosocial. Sin embargo, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco estimó de que el, lonco no había tenido eh, avance en su proceso de organización social, por lo tanto decide rechazar. El Lonco ahora estamos a la espera de que este recurso se pueda ver en la Corte de Apelaciones de Temuco y esperamos libertad dentro de los próximos días y de no ser así, en caso de que se nos rechace, eh, recurrir a la Corte Suprema a fin de que pueda revertir la situación y, en definitiva se le pueda otorgar su libertad. Como ya le señalé, él cumple con todos los requisitos que ha establecido el eh, poder obtener esta libertad eh, condicional y también recordar que ahora eh, es un tema nuevo porque la modificación que se hace es del año pasado, el principio del año pasado, y el reglamento de esta libertad condicional sale recién este segundo semestre mm, para las primeras, digamos, las personas que están postulado libertad condicional, por lo tanto es un tema eh, relativamente nuevo que eh, por lo menos lo que hemos podido ver es que las libertades condicionales se han estado otorgando a las personas que han cumplido con los requisitos tanto digamos por la corte de apelaciones de Temuco y otras cortes a nivel nacional y los que no se han otorgado por las cortes en definitiva por apelación eh, la corte suprema también ha otorgado las libertades condicionales cuando se cumplen con los requisitos. Esperemos que el proceso salga a favor de, de, y Pulamien, que se encuentran eh, privados de libertad en estos momentos en las cárceles del Estado de Chile. Y esperemos también que se les respeten los derechos, como bien mencionaba, las personas que están privadas de libertad en estos momentos. Eh, para poder contextualizar un poco en, el cierre de esta entrevista, si pudiera contarnos un poco el contexto que mencionaba sobre la, pandemia y estas, en este caso, la crisis sanitaria al interior de las cárceles, ¿cómo se lo, han vivido las personas con las cuales ustedes tienen contacto, los prisioneros y prisioneras? Eh, ha sido difícil porque la, forma de comunicación que se ha otorgado por parte del, Ministerio de Salud en corrección con Gendarmería ha sido a través de llamadas telefónicas. Y muchas veces no se cuentan con, con estos teléfonos y menos se cuenta, eh, con, con un teléfono bueno a fin de tener y hacer videollamadas que por supuesto no es lo mismo, digamos, que se tenga eh, visita directa, que en el caso de los pueblos indígenas es mucho más es mucho más complejo porque están acostumbrados a que su relación sea distinta, de conversar, de, compartir, eh, y no estamos acostumbrados, no se está acostumbrado a, las conversaciones a través de, videollamadas. Y, tiene que ver también con que la mayoría de las, de las comunas al sur del país están en cuarentena, por lo tanto el ingreso también de encomienda y la crisis a nivel eh, no solamente sanitario, sino también en términos económicos, ha disminuido considerablemente también el envío de encomienda y, eh, con ellos también obviamente que eh, impide que las personas puedan desarrollar también otros trabajos que se están realizando porque en la mayoría de las veces son los propios familiares quienes les llevan los materiales para poder trabajar ni también sacar esos trabajos para fin de eh, poder mantenerse económicamente afuera. Entonces una situación que, es compleja, que, es difícil, pero que eh, también no, siempre estamos acostumbrados a, resistir, a resistir. Que lamentable que uno lo tenga que decir, pero eh, son esas cosas que se han ido agudizando con el tiempo, como la crisis sanitaria en términos de salud, como también en términos económicos. Sí, sí, em, sí una, una, resistencia constante, incluso lo, una resistencia en el proceso constituyente, como, bien se ha mencionado. Em, una compañera de la red internacional pues, en defensa del pueblo mapuche le manda saludo y le pregunta em, eh, cuál es la situación de los escaños de los pueblos originarios en el proceso constituyente, si pudiera contarnos un poco para la gente que recién se está enterando de este proceso, le agradeceríamos mucho. Sí, sí, gracias a la mía que envía su saludo, también eh, hay que considerar que esto parte producto <laughs> también de, un estallido que ocurre el 18 de octubre, que esto no, ha sido gratuito, no ha sido por iniciativa de los partidos políticos ni eh, en eh, considerando eso, también al momento de decidir que se haga una nueva constitución se han establecido muchas trabas para las personas para los candidatos independientes como también para personas pertenecientes a y se han dado una serie de discusiones eh, en el Parlamento y en estos últimos días eh, entre la oposición y los partidos de y ha sido, la verdad, ha sido bastante desastrosa las, conversaciones eh, o, las reuniones que hemos visto a través de, las redes sociales, todos tienen sus calculadores en mano y eh, piensan de que no hay que dárselo porque eh, permitiría que algunos proyectos o algunas iniciativas que son tanto del gobierno como de la oposición no puedan alguna vez que este eh, vaya avanzando. los caños reservados no están resueltos, se está revisando. tengo entendido que el día de trabajaron <laughs> hasta tarde, sí, y que eh, la Cámara debiera revisar ahora si es que se aprueban o se rechazan definitivamente eh, los caños reservados. Eh, al parecer se votaría y estaría un poco más resuelto el tema es que se dice que sí que no. Pero a pesar de restricciones respecto especialmente de quienes puedan participar en este proceso, especialmente de a los votantes y a los candidatos y candidatas que se quieran que quieran ir en esta, eh, a, digamos, a crear esta nueva constitución. Eh, ha, sido un, ha sido un proceso de muchas trabas, eh, de muchos inconvenientes, de muchas de muchas situaciones que no son son muy distintas distintas la realidad a la cual se vive, digamos, y entonces al parecer siguen siendo sacando sus cálculos políticos respecto de este proceso porque no obviamente que este su forma de, gobernar y su forma de hacer política no la quieren cambiar. ellos se sienten cómodos así. Entonces, como que por puro show en estos, todas estas cantidades de días que, que se han dado, eh, donde no eh, donde nadie quiere ceder. Especialmente, en realidad, la, oposición respecto de las iniciativas eh, que se fueron dando quizás al inicio de la discusión y después eh, ha salido bastante, especialmente en cuanto a los cupos, que se estaban solicitando 24, ahora van en. y la, eh, los partidos de gobierno quieren otorgar 15 caños reservados. Entonces ahí están llegaron como una especie de acuerdo entre 17 y 18, también se está teniendo la consideración respecto de eh, los afrodescendientes, así que todavía no, está resuelto. Eh, y pensando además que hay muy poco tiempo para eso la, inscripción de las candidaturas deben estar resueltas ya el 11 de enero. Entonces ya estamos casi a un mes, en realidad un mes en términos concretos de que las candidaturas estén inscritas y no sé si se alcanzan a inscribir las candidaturas dependiendo de los requisitos que se, eh, que se exijan o definitivamente los, la opinión o los representantes, algunos representantes de los pueblos indígenas queden definitivamente fuera de este proceso. Muchas gracias por este completo informe sobre la situación constituyente. Eh, nuestra compañera, nuestra Lamien eh, Geraldine, tiene una, una pregunta más, eh, que además aprovecha de... Ay, se cayó la línea. Sí, allora no noi eravamo al telefono con Nativi, intanto yo approfitto anche per, eh, per dirvi che al teléfono con natividad y Anchideo que... non solo l'avvocatessa di Facundo Gionesuala come, come avete sentito le abbiamo chiesto appunto loro hanno presentato dieci giorni fa un ricorso per il nuovo rifiuto agli arresti domiciliari di Facundo Gionesuala nonostante eh, lui abbia diritto perché eh, diciamo eh, eh, ha tutti i requisiti per avere i, gli arresti domiciliari è chiaro che gli arresti domiciliari di una persona che è stata estradata fuori dalla Costituzione ancora non si è capito come è stata estradata se non per un accordo tra presidenti delle repubbliche argentine e cilene, eh, ap- aprirebbe una grossa questione perché eh, dare i domiciliari a Facundo significherebbe applicare tutto un meccanismo. Accanto a questo lei è avvocatessa anche non solo dei prigionieri politici Mapuche ma anche di Solidali e Solidale che sono state arrestate per eh, difendere appunto e solidarizzare col, eh, col popolo Mapuche. Ehm, ci diceva che stava facendo una tormenta incredibile, questo probabilmente anche le difficoltà del segnale, però non so se noi vogliamo provarla a richiamare Vittorio Factor o forse andiamo avanti adesso casomai le scriviamo per ringraziarla però ehm, credo che la cosa importante che lei ci abbia detto è anche nel suo percorso eh, lei eh, sta anche lavorando a quello che è il lavoro sulla nuova Costituzione rispetto ai popoli eh, ancestrali e chiaramente lì eh, è come aprire un altro fronte di resistenza nel senso che in un processo eh, come abbiamo parlato col Cino comunque dove ci sono lupi vestiti da agnelli che cercano di far passare questa cosa come aperta al popolo quando questo non è già è scattata una, eh, la, la, sgomitata tra persone che dovranno essere in questa nuova assemblea costituente sono tutte persone comunque già politicamente conosciute o molte e che si comportano da squali della vecchia politica e quindi insomma c'è un percorso che sarà molto lungo anche perché sotto il, il, tetto dei popoli ancestrali poi ci sono non solo tanti differenti popoli ma anche tante differenti questioni come per esempio gli afrodiscendenti e, eh, e tutta un'altra serie di identità eh, che andranno eh, a, a, dover a, doversi, eh, a doversi prendere il loro posto in questa nuova Costituzione. Il processo è quindi difficile e il tempo è poco perché tutto questo dovrà eh, eh, dovrà succedere entro l'11 gennaio e quindi capite bene che eh, così scartabellare tutte queste questioni per riuscire a dargli veramente un posto di quella dignità che il popolo chiede in una Costituzione degna non è un lavoro da poco. Io ringrazio tantissimo Natività di Anchileo, saremo ancora con gli occhi aperti da qui a pochi giorni ci dividono con la nuova sentenza per Facundo, quindi insomma queste sono notizie che comunque vi aggiorniamo sempre nel blog della rete mapuceit.wordpress.com. Vado di fretta perché abbiamo ancora tanti tante voci da sentire e quindi un po' di musica e andiamo a chiamare la prossima voce che è invece una compagna della eh, coordinadora di 18 d'ottobre che si trova in questo momento, mi sembra di aver capito, con alcuni eh, familiari e alcune famiglie dei detenuti e delle detenute e quindi il tempo di fare il numero e torniamo in voce. más que nunca, que hoy más que nunca. acusada por un robo por la forestal Fui condenada a cinco años y un día eh, en cárcel, la pena cumplida. Y en ese proceso eh, pasé todo mi embarazo recluida en la cárcel hasta que nació Sayen, que Sayen nació de seis meses y medio. Eh, sufrí una preeclampsia severa. En ningún momento fui tomada en cuenta en la cárcel de lo que me estaba pasando estaba en una situación grave, no era una situación fácil porque estaba sola, me dijeron que estaba en riesgo mi vida y también la de mi hija. Nunca se le comunicó a mi familia que yo estaba en esa situación. Luego de ahí me trasladaron hasta el sanatorio alemán. Hoy como si nada ha pasado. soñar. Soñar. Entonces vamos al aire directamente, así que escuchar un poquito de música y después pasamos la palabra. Para la madre, la gran Violeta Parra. Estamos de vuelta en esta transmisión especial de, imagínense, desde Roma se nos ocurrió salir en vivo y en directo a través de Radio Onda Radio Curruf, Radio Primero de Mayo y Radio Placeres. Nos encontramos en este momento con una compañera de la coordinadora 18 de octubre. ¿Cómo está compañera? Hola, hola a todos, todas. Eh, bien, contenta de primer ejercicio de la libre comunicación. Un abrazo a la gente de Italia, de la Curruf, de Placeres, a mi radio Primero de Mayo. Yo soy miembro de este equipo, así que todo bien. Eso, ¿Cómo están ustedes? ¡Muy bien, muy bien! ¡Es un placer! <laughs> Tutto bien qua. Eh, nos, contaba Trabambalina que te encuentras en estos momentos en Santiago Guaria, desde la sede del ayuno de la UFAP. Así es, estoy aquí en Santiago Guaria, lo que es la sede de la Universidad de Humanismo Cristiano, que está en Santiago Centro, cerca de la Plaza Brasil con eh, la gente de OFAP, que es la Organización de Amigos y Familiares de Presos Políticos, em, que siguen levantando el ayuno, eh, este ayuno rotativo por la libertad de los presos de la revuelta, em, así que en eso, en eso estamos. Alora, eh, justo un ratito para hacer entender. Allora, Crespa è una compagna, appunto, come abbiamo detto, della coordinatora che sta intanto trasmettendo da Radio Primero De Maio, quindi mandiamo un saluto dall'Italia e, e, lei si sta trasmettendo appunto da questa università dove in questo momento c'è un, un, incontro tra amici e familiari dei prigionieri politici che stanno portando avanti un ayun. Vuoi, vuoi spiegare un po' in italiano brevemente che cos'è? È un modo da accompagnare, appunto, no? Ci si ritrova e si organizza quello che è l'accompagnamento dei prigionieri e delle no, famiglie. Non si mangia. Sí, que <laughs> no se mancha, no se mancha Me sembra molto chiaro. Justo para explicar un ratito en italiano dónde eres, después ya vamos a hacer la síntesis de lo que, nos vas a contar. <laughs> Dale. Eh, compañera, para contextualizar un poco eh, esta entrevista, eh, pues, podríamos hablar sobre el contexto político histórico en el que nos encontramos para llegar entonces a, este, a este momento donde te encuentras pisando tierra en el territorio de Picunmapu. Em, dale, mira, eh, nosotros como coordinadora eh, nacemos en diciembre del 2019 eh, a raíz como de esta explosión de detenciones que hubieron producto de la revuelta en la región chilena, que se inicia en octubre, que viene a ser un poco como, no quiero decir la, culminación, pero quizás como la cúspide de un proceso político que se estaba llevando a cabo en los territorios y en diferentes organizaciones hace varios años ya, que terminó explotando el 18 de octubre del 2019 a raíz de em, las evasiones de metro que convocaron los estudiantes secundarios. Ese es como el detonador, el 18 de octubre, de, todo lo que vino después, em, en una cuestión que, pese a que todos esperábamos, quizás nadie pudo vaticinar de manera muy certera, Em, en un contexto en el que la, desigualdad y la violencia política y estructural eh, nos obliga o nos estaba obligando a los habitantes de ese territorio a acercarle un neoliberalismo y un sistema descarnado, brutal, donde, no sé, te podéis morir esperando que te toque la operación o donde tenéis que pagar sumas inmensas, inmensas de dinero para poder estudiar, donde la ciudad también pretende una o está armada de una manera donde la segregación también es muy notoria, donde la marginalidad eh, también hace mella en, todos los que habitamos el territorio. Y de, de ese lugar como de evidenciar que estaba sucediendo este contexto de prisión política, porque recordemos que en Chile nunca ha dejado de existir la presión política, incluso antes de la dictadura político-empresarial de Augusto Pinochet. Eh, entendemos que este es un contexto distinto, que en general los compañeros que están encarcelados producto de la revuelta es gente que quizás no pertenecía a orgánicas o organizaciones políticas como si lo eran los presos de los 80 en los 90 Em, lo que nos llevó a construir un camino em, que en algún inicio fue principalmente como de información y orientación a las familias que se veían como enfrentadas al proceso de la cárcel y a todas estas dinámicas que se viven ahí. Y ahora ya estamos, em, hemos conformado varias comisiones, seguimos trabajando muy de la mano con los FAP que es la organización de familias, y estamos dando varias varias peleas, lamentablemente en lo que tiene que ver con la lucha anticarcelar y contra la prisión político, todo es urgente. Pero en este momento lo que nos tiene más ocupado es lo que tiene que ver con eh, el retorno de las visitas. En eh, las cárceles chilenas las visitas están suspendidas desde el 15 de marzo. Y el tema de la amnistía total eh, por la, como una salida política de los compañeros presos políticos de la revuelta un completo eh, contexto, compañera, gracias por, por esas palabras. Eh, hablaba sobre esta lucha anticarcelaria que nace por un camino de la información y orientación a familiares y amistades del prisionero y prisionera político y política. Em, si pudiéramos comentar un poco eh, cuáles han sido las, las, acciones de esta lucha anticarcelaria para tener una idea más clara de cómo se lleva a cabo esta organización, si pudiera comentarnos. Vale, mira. Em, en todo este avance de la, coordinadora hemos adquirido varias definiciones a raíz de varias reflexiones y discusiones que hemos estado dando, quizás algunos que venimos con la idea anticarcelaria desde antes eh, y teniendo también que lidiar con, em, o no lidiar que sea la palabra, eh, relacionarnos eh, mucha gente de muchos ámbitos, por eso la coordinadora es un espacio tan, es un espacio muy diverso donde si bien con que convergemos muchas personas con una idea anticapitalista y aquello, eh, venimos de distintos sectores, hay familias que quizás no tenían una idea política tan acabada y en ese transitar nos declaramos como anticarcelarios y antipatriarcales. Em, a nosotros eh, es la fuerza de la calle eh, y la manifestación callejera en el fondo, de este tipo de acciones las que pueden llegar a sacar a nuestros compañeros de la prisión de hecho, creemos que el que el poder político eh, haya tomado la demanda de la prisión política de los compas de la revuelta tiene que ver efectivamente con la presión que se ejerció en la calle. Y hemos estado durante todo este tiempo, incluso en el periodo de mayor confinamiento, convocando a meetings todas las semanas en distintas cárceles, rotas todos los lunes, eso se hace en distintas cárceles del territorio, también en coordinación con otras organizaciones de otras regiones chilenas, em, por el tema de las visitas. Eh, también estamos eh, apañando en lo que tiene que ver con la difusión y visibilización de em, eh, ciertos casos de compañeros de la revuelta que están encerrados que pudieran ser un poco más eh, mediáticos o de quienes así lo desean, entendiendo que no todos quieren hacer sus casos públicos. Em, y en esos casos, pues, eh, nosotros como coordinadora em, nos planteamos de esa manera, creemos que la cárcel como institución es lo que cimienta todo el, sistema neoliberal en el que, que habitamos y no, nos oponemos a aquello. Evidentemente con una inclinación hacia la prisión política y todo aquello que es lo que nos convocó en un inicio, pero, pero nuestra lucha es por aquello. Muchas gracias por, por eh, contarnos un poco cómo se, se desenvuelve eh, la organización en, en, un territorio en resistencia. Em, si pudiéramos eh, pasar al, al punto en, el que te encuentras en estos momentos, eh, si mira a tu alrededor y nos puedes contar un poco em, sobre las experiencias también de la, de la organización en la cual se encuentran reunidas en este momento, que como nos mencionabas es la OFAP, que es la Organización de Familiares eh, y Amigas de Presos y Presas Políticas. Eh, si pudieras comentarnos un poquito y quizás si quieres pasar el, celular a alguien también, pero em, si pudieras comentarnos un poco cómo es el ambiente en el lugar en estos momentos. Mira, en este momento vemos dos, tres, cuatro, cinco, nueve personas, porque Santiago pasó a fase 2 de nuevo, retrocedió por por el tema de la pandemia, estábamos en fase 4 y retrocedimos a fase 2. Por lo tanto, el aforo máximo del lugar que en el que estamos, que es una universidad, es de 10 personas en lugares cerrados. Así que vemos 10 personas aquí, estamos como en el límite de, gente. Hay dos compañeras que están ayunando, este es un ayuno rotativo que dura 24 horas y se ha ido turnando entre distintas organizaciones de familiares. Em, el día de hoy, eh, por parte de algunas organizaciones de familiares, el ayuno se baja eh, a raíz de la presentación de la ley del indulto el día de ayer. Em, nosotros como coordinadora y con los FAP eh, vamos a continuar en este ayuno rotativo porque para nosotros, si bien no pretendemos de ninguna manera negociar con el poder lo que nos parece más adecuado como una salida política para nuestros compañeros presos y presas de la revuelta es la amnistía total. El indulto, tanto como para OFAP como para la coordinadora, es una cuestión que nos parece, eh, nos parece muy vaga, es una ley que en verdad va a beneficiar a muy pocos compañeros, pensando que hay más de 2.500 personas procesadas el indulto beneficiaría a unos 20 o 30 de ellos. Em, y esa es como la, la situación en este momento. Le pregunto a alguien de OFAP y me hace señas de que no. No, no, le mandamos <laughs> saludos, le mandamos cariño, todo el de buen desde acá. No, no, te escucho, no, también porque eh, mucha medida en la que tú hablas, eh, cuando se habla de cárcel, eh, claro, usted tiene ese contexto de la revuelta que es algo que, que, de que aprendimos nosotros, pero cuando se habla de cárcel también aquí la medida son la misma, desde marzo los presos no tienen visitas, hay problema. O sea, es ese mundo en donde se encuentra la misma 嗯。 manera de enfrentar de manera completamente afuera de la ley, por lo que pertenece el tratamiento de los presos y la presa también en general, ¿no? Cuando se habla de cárcel. Así que te escucho y encuentro... Como fuera de su propia legalidad. Exactamente. Así que, bueno, aquí, por ejemplo, una de las palabras que decimos es que afuera nos dice que tenemos que estar a un metro de distancia, pero allá están ocho dentro de una celda de tres por tres metros. Así que eh, eso es la síntesis, ¿no? De, de las palabras que nos dicen y, y de los hechos que habla mucho, ¿no? Aquí meses sin, sin coloquio, no entran las cosas y, y tantos problemas. Esa radio también es anticarcelaria, hace desde siempre un trabajo con la cárcel. El 31 de ese mes de, diciembre, hace más de 15 años, vamos bajo la cárcel, hacer un saludo a los presos que nos saludan de adentro, los familiares, y claro, es una manera de acompañar a las personas porque Chile creo que demuestra que también que más es, más grande es, el neoliberalismo que enfrentamos, más grande la cárcel empieza siendo algo que puede cruzar nuestra vida, si queremos que eh, tomar nuestro espacio de, en nuestra vida en el mundo. Así que eh, gracias, te agradezco mucho, le mando a todos los que están escuchando ahí un saludo gigante de Rayón Darosa y desde la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche. Un abrazo y, y salute a tutti Oigan, gracias a ustedes. Un abrazo también para toda la gente por allá, quienes nos escuchan desde el territorio dominado por el Estado chileno, territorio en resistencia, con la cabeza en alto, eh, que se olvida de los presos, se olvida de la lucha. Y eso, pues, salto compañera, desde la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche mandan un saludo, Nehuen, de parte de la Red, tan agradecidos por la entrevista que han compartido con la, con la Red. Eh, si puedes transmitir este saludo a la OFAP, que ella, eh, la compañera Gemita Donoso, dio una entrevista que la, la traducimos al italiano, por lo tanto eh, le mandamos un saludo tanto a la UFAP como a la coordinadora 18 de octubre. estaba la Gemita aquí, ya. pasó un rato. Ya sí, qué bueno. Bueno, saludos para todas y para <laughs> todos y mucho buen, vamos que se puede. Igual me para allá y para lo que quieran estamos aquí disponibles para la libre difusión, qué bonito ejercicio siempre. Gracias igual. Chaltumay. Chaltumay. Beh, indubbiamente emozionante. Ecco, adesso io capisco che insomma ci siamo lasciati andare molto allo spagnolo, ci sarebbe da riassumere tantissimo ecco, rispetto sia a quello che ci ha detto la compagna, insomma, a parte l'emozione di sapere che stiamo andando anche insomma, così in onda eh, sulle altre radio libere, le frequenze libere di Radio Placiere Saval Paraiso, del Radio Q posso dire, del territorio Mapuche, perché insomma, questo è eh, Radio Primero de Maio che si trova appunto online da Santiago e, ehm, appunto la compagna era, era, lì come abbiamo detto con eh, questa organizzazione di amici e familiari dei prigionieri politici c'è tutto un percorso che si sta facendo l'accompagnamento come diceva anche dei prigionieri politici appunto non sono i primi prigionieri politici della storia del Cile quindi comunque eh, in questo c'è stato quella che raccontavamo con Marcello no? questo accompagnamento anche di presa di coscienza rispetto a quella che era erano eh, queste detenzioni appunto di persone che si trovavano eh, anche a, a, eh, in una vita dove non avevano mai fatto politica e quindi non solo travolte dalla, dal carcere e quindi dall'arresto ma anche eh, trovarsi in un contesto in cui stavano eh, rivoluzionando molte cose della propria esistenza. lei ha parlato tra l'altro di richiesta di amnistia, quello che ho capito per parlare un po' di quello che sta accadendo in effetti dopo tanti racconti è che appunto mi sembra che lei ha detto che ci sta questa richiesta in particolare di amnistia per i prigionieri e le prigioniere della rivolta. Indulto, è, diverso del, sì, dell'amnistia. dell'amnistia diverso, par, par, esatto. Parlava che... Eh, mm, non capivo perché a un certo punto ha parlato di amnistia e poi di indulto, quindi volevo sì, capire... È, è diverso perché l'indulto, sì. l'indulto per esempio è un beneficio per 30 persone prigionieri prigionieri esatto loro invece lo stanno facendo come apertura a tutti anche perché i prigionieri politici <laughs> non sono finiti <laughs> no? come sì. vediamo quindi appunto si cerca di fare una cosa che passi eh, costituzionalmente anche volendo non possibilmente qualcuno stava pensando anche in questo senso e, oltre a questo c'è appunto l'accompagnamento che è appunto non solo quello di lavoro sulla presa di coscienza ma è anche quello pratico e eh, materiale quindi di aiuto a persone che hanno visto casomai sparire l'unica fonte di guadagno di una famiglia intera piuttosto che eh, mettere insieme i soldi per le spese legali e eh, ahimè in un paese che come ci ricorda è esploso perché quella che era stata narrata come una democrazia dopo la dittatura eh, è, sta è, stata poi invece una nuova dittatura eh, mascherata, disfrazzata quindi un'altra volta da democrazia ma un, un, un laboratorio del neoliberismo non può essere una democrazia quindi si arriva alla rivolta che inizia il 18 di ottobre e vista la repressione appunto la coordinazione d'ora comincia a mettersi insieme, a seguire da subito i primi compagni e compagne, le prime persone che vengono arrestate e eh, da lì inizia tutto questo percorso che appunto poi io credo di poter dire che si lega a quel lavoro che... Eh, diciamo, di elaborazione comune che è la scuola delle assemblee popolari, no? questo eh, imparare ad avere <laughs> un modo assembleare orizzontale poi di, eh, di decidere. No? e, e, credo che sia una grande lezione perché è quella che ha tenuto in piedi poi la rivolta eh, in tutti questi mesi e appunto non è stata solo una rivolta ma sono tutte queste tante cose di organizzazione popolare di cui vi stiamo parlando quindi io direi che abbiamo il tempo di fare tre secondi di musica per chiamare Petico che metterei a questo punto in conclusione ma non possiamo non chiamarlo eh, Petico è la voce eh, folle, il giullare un pochino che abbiamo avuto qua un po' come cantante musico, un po' poi come compagno anche lui dal, dalle strade del Cile in rivolta e allora musichina e poi il grandissimo Petico Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie... Scusa, c'è un'altra cosa che, che voglio dire: che comunque la, eh, la compagna in questo lavoro di. Eh, appunto di eh, coscienza anticarceraria no? che, eh, che, hanno voluto continuare in questa cultura politica che c'era comunque del, dei compagni e delle compagne in Cile eh, comunque l'assunto che ormai la coordinadora ha preso è quello di essere un movimento comunque un gruppo comunque una coordinadora anticarceraria e antipatriarcale come eh, fondamenti di base Tan arriba, nadie se suicida en un comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete calabozo y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga. piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Se llenamos la plaza, bajamos en pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. acá cerrando esta transmisión. Eh, ha llegado el momento de, transmitir cómo está la calle. ¿Cómo está la calle, Petico? Bienvenido. ¿Cómo estás? Oh, hola, Marta. Hola, hola. Un saludo fraterno a todas las compañeras, compañeros de allá de Roma. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos en Chile también, porque estamos conectados con Radio Primero de Mayo, Radio Curruf y Radio Placeres. Así que estamos haciendo en directo, ya estamos tomando todo. <laughs> buenísimo, buenísimo. Esas tres radios eh, llevan años aquí <laughs> eh, rompiendo el cerco mediático de la prensa oficial, así que fabuloso. Fabuloso. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo sigue ahí la cosa? Eh, hablamos mucho, hablamos, eh, venimos de dos horas muy llenas de, de, muchos contenidos, muchas voces, venimos hablando con la compañera que está haciendo ya la transmisión, estaba ahí en la transmisión de Radio Primero de Mayo, así, ah, yo sé que tú vas allá transmitiendo, cuéntanos un poco, contigo hablamos también Lo primera, la, primera la primera semana, los primeros meses de la revuelta, ¿no? Eres la voz que ya se conoce, así que cuéntanos lo que ha pasado, empezaron esa transmisión y cómo sigue allá. Bueno, todo bien, ahí en la radio Primero Valle con, con Crespan, Recupera tu Vida, seguimos con el, trabajo de la contrainformación, eh, que ah, bueno, ha sido muy intenso todo, esto, este último año, ¿no? Desde el estallido de la revuelta el, año pasado, el 18 de octubre, y nada, aquí resistiendo, eh, resistiendo, bueno, la revuelta un poco se, se anduvo un poco apaciguando con el tema del virus, ¿no? Que en marzo del año pasado ya sacó a la gente de las calles, ¿no? fue una, infame, pausa que logró dilatar igual un poco la masividad de la gente que estaba asistiendo a las manifestaciones. Pero eh, con el desconfinamiento eh, han, surgido, unos brotes de revuelta, principalmente enfocado en lo que es la libertad de los presos políticos. ¿no? Eh, algo que está pasando muy bueno porque generalmente, históricamente, la lucha por los presos políticos era casi exclusiva de los anarquistas eran casi los anarquistas los únicos que eh, reivindicaban la libertad de los presos políticos, era un tema un poco olvidado por muchos otros sectores políticos. Y hoy en día eh, el tema de los presos de la revuelta está instalado, eh, es más masivo, se hacen manifestaciones por los presos y llega más gente, o sea, el discurso de libertad, el discurso anticarcelario trascendió más allá del anarquismo y eso es muy bueno, porque estamos abogando por la libertad de los compañeros y las compañeras. Sí, o sea, sí, sí, te escucho, sí. Eh, eh, efectivamente, lo que vemos es esa manera de acompañar que viene de esa gran escuela de, bueno, claramente de, los presos políticos de antes. Entiendo mucho lo, mucho lo que dice porque eh, hay, hay, hay, mucho ese sentido de la gente que se despierta en ese sentido. La gente vuelve a hablarse y a hacerse solidario. Y bueno, y dale, cuéntanos más, cuéntanos más. Y yo veo también que eh, me, me, viene a decir algo así, muy de, de, periodista. En el Día de los Derechos Humanos a mí me siguen llegando de todas maneras fotografías de una represión que se maneja con armas muy muy afuera de la ley, ¿no? Gente quemada, heridos, y eso también es todo lo que es el acompañamiento también de la Brigada de Salud, que quiero saludar porque eh, le hemos hecho eh. mucho acompañamiento acá en lo que se ha hecho una solidaridad muy, muy triste un poquito porque muy virtual y muy económica de, lo que podemos de invertir esa cuatra de mierda del primer mundo <laughs> y volver a mandarla, ¿para dónde la vamos robando? Así que son realidades que sostenimos y que son la, la fuerza que han hecho también, lo posible de mantener alta ese conflicto y de determinar tantas cosas, ¿no? sí, o sea, la revuelta se apaciguó un poco y con el apruebo, con, la salida constitucional del cambio de constitución que se aprobó ahora, eh, lo que intentaban era un poco apaciguar la revuelta, ¿no? Apaciguar que la gente ya se quedara conforme con el tema de, que se votó una nueva constitución, pero la cosa sigue igual. ¿O no? O sea, todavía tenemos, yo estoy en estos momentos en las alrededores de Plaza Dignidad, que es el centro neurálgico de las protestas, eh, haciendo la hora para la convocatoria que a las 7 de la tarde eh, por los presos políticos y bueno, se ve que la plaza todavía está militarizada, o sea, eh, en esta parte del centro ya quedó un ambiente de zona cero, de revuelta que se puede ver todavía, o sea, está, todo rayado, un montón de empresas que nunca más entraron en funcionamiento, que quedaron las paredes así cerradas, eh, entonces sigue habiendo un ambiente de represión, de revuelta que ahora la prensa y la opinión pública intenta invisibilizarlo, intenta esconderlo, dando noticias de otras cosas, dando noticias del virus, pero la verdad es que sigue habiendo asambleas territoriales, mucha gente de los sectores populares se sigue organizando en torno a las ollas comunes también, o sea, la solidaridad del mismo pueblo que ayuda al pueblo en el contexto de la pandemia que también trajo una crisis económica. Por lo tanto, este es un proceso de revuelta, o sea, si bien los niveles de masividad y de violencia callejera no son los mismos que, en el principio del, año pasado, eh, si hay, un proceso de continuidad, o sea, se abre un escenario y, va a seguir habiendo revuelta. Y lo más probable es que si esto sigue así, el cambio constitucional en verdad no garantice ningún cambio estructural, eh, lo más probable es que haya un estallido social más fuerte el próximo año. O sea, al final lo que están haciendo lo que están haciendo los poderosos es, es tratar de tapar un poco esto, ¿no? Democratizar el capitalismo, institucionalizarlo, ¿no? Como pintarlo un poco para que la revuelta no continúe pero la verdad es que no creo que le funcione porque aquí Chile tiene problemas estructurales, hay una crisis del capitalismo estructural, por lo tanto, tarde o temprano la revuelta va a estallar igual, de forma masiva. Sí, a mí me parece entender que sí, con, con este enemigo, eh, lo que es el proceso de ganar cosas a nivel de mecanismo institucional, así, es lento y toca ponerle mucho cuidado. Del otro lado, yo creo que esa revuelta de todavía ha ganado muchas cosas que son las que hemos contado hoy. Son las ollas comunes, son un pueblo que se habla, que se acompaña en los contextos, que sabe salir de sí mismo y volver a reconocer la, lucha de los pueblos ancestrales, que se sabe reconocer en un pueblo que es, es preso político, porque es el sistema que lo hace preso político. Así que yo creo que, bueno, si es verdad que todavía unas cosas no se han ganado, se han ganado cosas lindas, cosas fuertes, cosas que eh, son la revuelta que sigue. Y, creo que son la, ahora la columna, de verdad, son, son hechos, o sea, ya entraron en eso, en el ADN, yo creo, de, de muchas personas, ¿no? Así que... que creo que es muy fuerte, por lo menos de verlo de acá, es gigante. <laughs> Sí, no, sí, o sea, ya se han logrado cosas, se han logrado instalar, eh, eh, o sea, eh, el pueblo en el fondo entendió que solamente la movilización popular en la calle, con violencia incluso, es lo que hace que los poderosos puedan transar algunos de, sus de sus privilegios, ¿no? O sea, sin movilización popular no, existe ningún cambio. Y la verdad es que lo que se ha logrado, que en verdad cambiar la constitución de Pinochet, que bueno, es algo muy simbólico, ¿no? Porque la constitución que dejó amarrado todo este sistema ultra neoliberal chileno, porque claro, el, capitalismo está en todos lados, pero el modelo capitalista chileno es un modelo extremo neoliberal. Claro. Ah, es, un, es muy sobreideologizado por eso no, a, nosotros, nos reímos cuando nos dicen que nosotros estamos sobreideologizados porque queremos la anarquía, y yo me pregunto, ¿qué más sobreideologizado que el modelo neoliberal chileno? Si es casi la teoría de Milton Friedman al pie de la letra. Entonces, si bien se, logró, establecer ese cambio constitucional, eh, al final tenemos una constitución que se va a redactar, una constitución nueva, pero que los poderosos ya están eh, tratando de, de, escribirla ellos, ¿no? Eh, los mismos partidos políticos de siempre. Entonces, derribar la constitución de Pinochet es algo simbólico, algo importante, pero en ningún caso garantiza la justicia social, el fin de los abusos de la patronal o la libertad de los presos políticos, para nada, o sea, perpetuar el sistema. Bueno, sí, sí, sí, es clarísimo. Hace un análisis disarmante para mí, así que creo que lo que dice es muy claro. Yo, bueno, tú sabes que aquí estamos y creo que el próximo jueves vamos a tocar de nuevo lo que será el día de hoy, porque en dos horas no alcanzamos a meter todo lo que queríamos y, todo lo que metimos es muchísimo y no es todo lo que eh, esa revuelta ha aportado. Así que yo te mando un abrazo gigante. Vamos a volver a estar atentas y atentos y, en contacto sobre todo para volver a hablar de eso. Aquí ganamos, aquí ganamos otro chino que se vino del Valparaíso, así que estamos haciendo así cosas grandes. Así que estamos hablando pronto. Te abrazo y te agradezco muchísimo. Un saludo a Onda Rosa, gigante la pega que hacen allá. Un abrazo a todos los compañeros, a las compañeras. Dale. Chao, compañero, gracias. Un saludo de la red, un abrazo, chao. Vale, que siga la revuelta. Que siga la revuelta. Que siga, chao Benissimo. Bueno, eh, Mamma mia, chiudere in bellezza proprio. arriviamo eh, al, al fine della trasmissione di oggi. Sì, arriviamo alla fine della trasmissione di oggi. Abbiamo pure sforato. Io, anzi, pensavo che saremmo stati larghi. Pensa un po'. Beh, sono molto contenta, sono molto felice. Torno a salutare. Non so se ancora adesso con gli orari siamo ancora in diretta. Voglio mandare in italiano questa volta un saluto grandissimo, un ringraziamento a Radio Placeres, a Valparaiso, a Radio Curruf nel territorio Mapuche, a Radio Primero de Maio che invece eh, trasmette da Santiago Santiago, è stata una bellissima cosa, credo che abbiamo dimostrato come le onde libere ah, possano avere una forza bellissima, possano andare lontano e amplificare eh, cose importanti, insomma, scambiarci contenuti, eh, credo che per noi qui è molto importante imparare da queste lotte, quindi vi ringrazio veramente dal cuore e chiaramente siamo con voi. Eh, grazie Cino, grazie Victor veramente per accompagnarmi, riusciamo a fare cose bellissime, ringrazio anche i compagni che di solito sono sono in trasmissione con noi e che non sono potuti stare qui per oggi quindi comunque insomma diciamo che io ho sentito un po' tutta la rete oggi in questo studio eh, perché in questa giornata oltre a questa trasmissione abbiamo condiviso tantissimi contenuti che potete trovare sia sul nostro blog che eh, sui nostri social e, ehm, mh, abbiamo fatto dei video spot per ricordare un po' i numeri dei, così, dei diritti umani perché ricordiamolo eh, se è vero che si fanno queste giornate cerchiamo di dargli un senso e di porre il fuoco dei diritti umani lì dove veramente eh, ce n'è bisogno spesso queste giornate poi vengono indette da grandi organizzazioni che come è uscito fuori oggi poi non sono presenti là dove veramente c'è un bisogno popolare eh, e nelle marginalità. Quindi eh, ricordiamoci questo, ma cerchiamo casomai di approfittare di questi grandi nomi che mettono per farli nostri e adoperarli come più vogliamo. Io voglio mandare un saluto e un ringraziamento a tutte e tutti coloro che sono intervenuti con le voci da lontano oggi, oltre a chi appunto ha ritrasmesso il nostro segnale, ringraziare come sempre eh, Ehm, i miei compagni e le mie compagne, i miei compagni della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche con cui veramente eh, credo di poter dire che facciamo un bel e eh, grosso lavoro e chiaramente eh, chi sta dietro alle tantissime persone che sono dietro alle lotte che portiamo avanti. E allora chiudiamo qua. Sì, e grazie, grazie a tutte le, le radio che hanno trasmesso con noi e un saluto alla mia compagna, a Li Wen, que arriba subito. <laughs> el amore è, fortissimo, pertanto per amore facciamo questo, che è eh, la sì. comunicazione popolare. Ah, voglio dire, meglio di così. Ah. Bene, ci ascoltiamo. Eh? Ci ascol- ascoltiamo la settimana prossima. Ci sentiamo la settimana prossima e come sempre con un saluto particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà.